wo kwivuna abansi ariko ashikiriza iby'ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu gice cya kane cy'umwaka wa bibiri na mirongo irindwi na rimwe ushira uwa bibiri na mirongo ibiri na kabiri umwigisha wo kuri lise isilamike mu rumonge nawe ari mu kinyegero waraheze ukwezi kurenga ni nyuma yaho watumwe ko ngo abazwe iby'umwigeme yiga kuri iryo shuri yagirizwa uwo mwigisha ko ari we yamutwaje inda inka zizofungurwa mu minsi za mu gisagara cya bujumbura zivuye mu ntara za ruguru zizoherekezwa n'igipolisi byashyikirijwe mu nama yo kuri wa mbere yahuje abagize umugwi wo kurwanya inyonko yo mu kiyaya cya rifiti mu canandi y'amagara y'abantu nayo kuno kabiri tubayagira ku ngaruka zo kunywa inzoga umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndayishimiye ngo ni ngombwa ko azokora ibishoboka byose kugira atorera umuti amatati ya politiki ari hagati y'ibihugu bimwe bimwe bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ako kamo nakumwigisha kaminuza mu bijanye na politiki n'imigenderanire y'ibihugu nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabisikanirije n'umukuru w'igihugu ca Kenya ku burongozi bw'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko Dr Guillaume Ndayikengurutse akavuga ko ari na byo kuko Burundi bwerekana ko bushoboye tumukurikira Mbonmengo yoshira ikirenge mu makanda y'uwasubiriye umukuru w'igihugu ca Kenya yaratanguye koranya abakuru b'ibihugu byo mu muryango kugira bashobore gutorera umuti icyo kibazo biri hagati y'ibihugu byo muri iyi Afurika y'ubuseruko ari hagati y'u Rwanda n'Ubuganda ari hagati y'u Burundi n'u Rwanda nakaryo keza kugira u Burundi bwerekane ko by'ukuri eh, bufise uburambe muri ibyo bintu byo gutorera amatati hagati y'ibihugu ibyo byose rero byose biva ku ukuntu igihugu citeguye kuko ibintu mwene birategurwa twaba twabibonye n'ahandi iyo igihugu citeguriye kurongora umuryango uhuza ibindi bihugu ni ibintu bitegurwa kandi bisaba ubuhinga bukomeye imyiteguro y'abasirikare b'abarundi yo kuja gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu kibanye cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo mugeze ku bice 90 kwijana kugira bazibita bakamo bivugwa na Anletrber Mutabazi umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu kiganiro yatanze kuri wa kabiri ashikiriza ivyaranguwe mu gice ca kane c'umwaka wa 2021 ushira wa 2022 uwo mushikiranganje akaba yavuze ko ubukene bw'uburyo n'ibikoresho bimwe bimwe bishaje byatumye hari ibikorwa bimwe bimwe batashitse ko inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga mu bijyanye no kwivuna amaso abasirikare barakoze ijoro n'umurango kugira bacungere neza umutekano w'igihugu n'imbibe z'igihugu ashikiriza ibyaranguwe mu gice cya kane cyumwaka wa bibiri mirongo ibiri na rimwe ushira bibiri mirongo ibiri na kabiri ni mu mezi yandamukiza rusama na ruheshi umushikiranganji wo kwivuna bansi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko bashimishwa n'ibikorwa ubushikiranganji bwaranguye aho yagarutse ku myiteguro y'abasirikare b'abarundi igeze eh, ku rugero eh, rushimishije bari kubayitegura bikwiye ngira ngo eh, tuvuze nko muri bya biharuro mwanya umuvuga ibice bishika mirongo icyenda ku ijana baramaze kwitegura Eh, ku buryo igihe hazongera ko bagenda eh, muri ibyo bikorwa eh, muzoheza mu bimenyeshwe biciye aho bitegerezwa guca uyu mushikiranganji amenyesha ko hariho ibikorwa bitashoboye kuranguka bijanye n'inyubako ibyo nabyo bikaba byaturutse ku bukene bw'uburyo n'ibikoresho batarose ku gihe ivyatugoye vyo ntivyaroze ari naco gituma ibikorwa bimwe bimwe byo kubaka no gusanura bitarangiye bivanye n'uko uburyo butabonekeye ku gihe ikindi ni uburyo buboneka butebye bikaba byatumye tutarangurira ku gihe ibikorwa bimwe bimwe twari twategekanije hari kandi n'ubukene bw'ibikoresho bidakwiye n'ibindi bishaje bikeneye gusubirizwa umushanganji wo kwivuna abazi Alain Tribert Mutabazi yasozera amenyesha ko inyuma y'igitero cyabereye mu gihugu cya Somalia ku kirindiro cari kigizwe n'abasirikare b'abarundi yuko no munsi umutekano wabo wifashe neza kandi ibikorwa bibandanya ukuri kwamye muyavugwa mu gisata cy'ubutungane naho abafise imanza mu butungane batashingiye uko zaciwe barashobora kuzishikiriza umunyamabanga ntayigayizwa bw'inama nkuru y'ubutungane mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere umunyamabanga ntayigayizwa w'iyo nama yamenyesheje ko ariko ko dosiye zakirwa ari ziba zitagifise aho zungururizwa kurikira jirangenda turibukije abenegihugu bitura inama nkuru y'ubucamanza babicishije ku bunyamabanga ntahegarizwa bwayo ingingo cyangwa amategeko atekanya iyo yifuza kuyitura bwa mbere uwitura inama nkuru y'ubucamanza ategereza kuba atagifise ahandi yungururiza ni ukuvuga yuko urwo rubanza ruba rwarabaye ntabanduka kuko turabona yuko hariho abandanya bazana imanza kandi zikiri muri yandi masentare twashaka rero kubibutsa yuko urwo rubanza rutegura kuba rwarabaye ntabanduka kugira ngo rushobore kwakirwa ku bw'ibyo Witura inama nkuru y'ubutungane y'ubucamanza aba amezi abiri gusa aharurwa kuva umunsi amenyeshejwe ko urubanza rwiwe rwabaye ntabanduka maze kurenza icyo kiringo naho nyene urwo rubanza ntirwakirwa mu nama nkuru y'ubucamanza ku bacamanza bitura inama nkuru y'ubucamanza kuko baba batashimye ingene babahaye amanota ku bikorwa baba bararanguye mu mwaka w'ibikorwa ni ukuvuga rokuru kontere Notation. baba bafise iminsi mirongo itatu ku munsi bamenyesherejwe ko ayo manota ku bacamanza nabo bitura inama nkuru y'ubucamanza kuko baba babona barenganije kubera ibihano baba bahawe aba baba bafise iminsi cumi n'itanu gusa kugira ngo kuva ku munsi aba yahawe icyo gihano abakuru twabateguriye kuri radiyo isanganiro rabandanya inka zizofungurwa mu gisagara ca Bujumbura zivuye mu ntara za ruguru zizoherekezwa n'igipolisi kandi zikazobagirwa ku maciniro abiri azwi byashikirijwe kuri uyu wa mbere mu nama y'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya inyonko mu kiyaya ca Rift muri iyo nama kandi umuyobozi mukuru w'ubworozi yaranamenyesheje ko hibonekeza amacuniro yo mu kinyegero aha naho umushikiranganji yajejwe ubworozi asigura ko kugira ngo mwene ayo mabagiro agwanywe ari igikorwa cyo mu runani Mireille agaruka ku byavugiwe muri yo nama ahabaye ni Bujumbura gusa uko bizoshika i muri iyo nama umugwi w'abahinga bo mu bushikiranganje bujeje ubworozi warashikirije ko bimwe mu byo kubahirizwa imbere yuko ibitungwa bibagwa muri iki gihe harimwo ugusuzuma amabagiro nuko ibitungwa byobanza bigashigwa ukwa byonyene mu kiringo c'iminsi ndwi eka n'amasoko y'ibitungwa kaguma yugaye umuyobozi mukuru w'ubworozi akabona ko hakira amacuniro atazwi na cane cane mu micungararo ya Bujumbura izo nka zizobanze zije muri karantene ava yuko bazimanukana ino ku maconiro y'ubujumbura kandi kubera twabonye yuko aha bujumbura ho zaranturu doravire hari amabataje menshi clandestin twafashe yuko les abattoirs konizo bagirwamwe ibitungwa ngaye bujumbura ari rya abattoir inkuru y'ubujumbura nyine. hamwe na na Erida Batagera ngaha amukanyoshye kuri ivyo umushikiranganje ajejwe ubworozi Deogide Rurema abona ko kugira ngo bigwanywe hakenewe kubushikiranganje bukorana muri iyo nama kandi mubagiye bashikiriza ivyiyumviro byo kungena urucanco gotangwa imbere yo kubaga harimo Jean-Claude Karegwa ujeje kugwanya iyo nyonko amenyesha ko inka zizobagirwa mu gisagara ca Bujumbura zivanywe mu ntara zizoherekezwa n'igipolisi nawo kwemera ko rumuvuma y'inyama iva mu ntara ija mu yindi kugira administration yabonye ko yabazwe aho yabaje ari bakonsome administration ikurikirane hanyuma ibone ko yakonsome waho nyene kuko sino tuvuze ko inyama zigira muvuma turaze ko turexpose abantu ikijanye n'ibitungwa uko bizoshika ahaboye ni bujumbura gusa uko bizoshika ibujumbura nibaza yuko abajejwe intwaro nyene bakoranye n'igipolisi n'abacuruza bariko baracuruza nibaza ko polisi va escorte iyo miduga itwaye izo nka kugira ntibapakire mu mu nzira ibyo nibaza ko duteza kubikora ku neza y'ubuzima bw'abenegihugu uwo mugwi w'igihugu ukabugizwe ugizwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubujeje ubworozi n'ubw'amagara y'abantu urimo kandi abaserukira ibiro by'umukuru w'igihugu icegera cy’umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye kuri no mutangarabandanya makenga ni menshi ku banyagihugu babujijwe kubaka mu bibanza bidateguye mu gihe amazu yabo yarageze ku bigega cyo kimwe n'abafise amazu ashaje bagomba gusanura baba mu bice birabwa n'umugambi w’igicapu gishasha cy'igisagara cya gitega urongoye ikigobuho kiraba iby'itunganywa ry'ibisagara ry'ibisagara gitega akababwira ko ari kurindira gushika habaye itunganywa ry'ibibanza rishasha hari kuri uyu wa mbere igihe buramatari w'intara gitega ari kumwe n'utwara ubuha bari bariko barasigurira iby'uwo mugamba abanyagihugu bo ku mitumba ya rutegama birohe na zege igiteganya inkuru tubaza Gerard Nibigira hari abantu bari bamaze kubaka ubu impome zari zaraduze uyu mugabo wafise amakenga ajanye n'abantu iyo ngingo yo kubuza abantu kubaka mu bibanza bidateguye yafashwe baramaze kubaka amazu mbere amwe muri yo akaba ageze gusakagwa muri minsi heze harafashwe ingingo yo kubuza abubaka hari abantu bari bamaze kubaka ubu impome zari zaraduze ubu bahagaritse abo o bizoca bigenda gute kubera iyo ngingo yamaze gufatwa utwara igisata kijejwe nk'ibisagara n'inyubako mu ntara ya Gitega ubuha mu mfunyafunyo amwishura ko ari kurindira gushika ibibanza byo kubakamwo amazu n'amabarabara bitunganijwe neza ingingo yo kubabutsa abantu bubatse zari zigeze nko ku hasigaye gusakara niyo twaheza kuhatunganya neza tugera tubaha uruhusha babandanye izo nyubakwa zabo mugabo ikindi naco urumva nk'umuntu nawe inzu yarigeze ku bigega mu kibanza kizocamwo indarayi muca ko bituba byiza ko uwo mugambi we wobandanya uyu mupfasoni nawe abaza ko atosanura inzu yiwe ishaje cyane mfise inzu ishaje mwavuze muti ntawe uzokubaka imigambi ya leta itamaze kwerekana uko ibintu byogenda rero jewe muri iri ci nashaka gusubiramo iyo nzu irashaje cyane winjirana n'ibihimbi none jewe sishobora gusambura iyo nzu nkaduza aho nyene yari bitabaye uko nzojahe urongo igisata ubuha mu ntara ya gitega nawe nyene amwishura ko ari kurindira kugeza ibyo gutunganya ahazoca amabarabara ntazokubakwa amazu birangiye ariho uwabajije yavuze ko afise inzu ishaje ashaka kuyisanura wayibomoye ko yoca yubaka aho hantu nyene rero yorindira akabanza hagatunganwa hanyuma hatunganijwe agasaba baruhusha ko kugira yanzu yiwe ayisanure ni mu gihe kuri uyu wa mbere buramatari w'intara ya Gitega ari kumwe n'urongoye igisata ubuha muri iyo ntara bariko barasigurira abanyagihugu bo ku mitumba iri mu mbibe nshasha z'igisagara ca Gitega ariyo Rutegama Birohe na Zege ibijyanye n'igicapo gishasha cyigisagara cya Gitega cyo kuva muri uno mwaka gushika mu mwaka na mirongo itanu igitega jean nibwira ku bwa radiyo isanganiro tuva igitega tuje mu manuko rw'igihugu hamwigisha umwe kuri rise kominari islamike iri mu gisagara ca rumonge yanyegeye haraheze ukwezi kurenga ni mu nyuma yaho habonekeye ibimenyetso ko bafitaniye imigenderanire iteye amakenga n'umwe mu bigeme biga kuri iryo shure ryirukanywe ko abigeme bane mu mpera z'umwaka w'ishuri uheze kubera kwibungenga mu buyobozi bw'indero muri komine n'intara ya rumonge baremeza ko uwo mwigisha atarasubira kuboneka kuva ahamagajwe mu runani fenadebe rw'abaharanira agateka k'abana muri rumonge basaba ko ubutungane bukora akazi kabwo n'inkuru tubaza Jean Pierre Misako inyuma y'aho bumwe mu butumwa bwo kuri telefone bwagiye burahanahanwa hagati y'uwo mwigisha n'umwe mu baregwa biwe bumenyekaniye mu buyobozi bw'indero mu ntara ya rumonge ubutumwa buteye amakenga ku migenderanire yo mu ibanga yari hagati y'abo bantu babiri bwatumye n'umuyobozi w'indero mu ntara ya rumonge yishikira kuri iryo shure kwirabira ibyo ari byo mu mpera z'igice cya gatatu c'umwaka w'ishuri uheze nk'uko amakuru dukura kuri ise kominale isilamike tekinike yo mu rumonga bivuga uyu mwigisha na magingaya ntawe urasubira kumukubita ijisho remi ndayikengurukiye aje rw'inyigisho muri komine rumonge avuga ko n'itangazo ryaciye ku nsamirizi rimuhamagaza kwitaba ubuyobozi bitarenze kuwa mirongo ibiri mu kakaro uyu mwaka uwo mwigisha atabwitabye nk'uko yabibajije umuyobozi w'ishure kugira ngo ibyo uwo mwigisha bibandanye mu biraba urwego rw'indero asanzwe akoreramo bashima utwigoro tumaze gukorwa mu kurondeza umwe mu bigisha baheruka kunyegera bagirizwa guhumbisha abo bareze ku mutumba wa kizuka muri komine n'intara ya rumonge mu runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana fenadebe mu ntara ya rumonge basaba ko inzego biraba zo kongereza inguvu kugira ngo abo bigisha bafatwe bashyigwe imbere y'intahe umukuru w'igihugu evariste reshimiye mu rugendo yaherukamwo mu ntara ya rumonge akaba yari yategetse abanyarumonge ko mwe n'abo bigisha babarondera batababura kugira ngo bashengezwe mu butungane uwo akaba abaye umwigisha agira gatatu anyegeye yikekwa ko ahumbisha bamwe mu banyeshuri ajejwe kurera mu gice cya gatatu cy'uyu mwaka w'ishure uheze muri komine rumonge gusa jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu muri bucanandi y'amagara abantu kuri uno wa kabiri tubayagira ku ngaruka zo kunywa inzoga mu bihe bimwe bimwe nk'igihe umuntu ariko afata imiti muganga Philbert niyo nkuru asigura ko bituma imiti idakora neza nk'uko byategerezwa amenyesha ko hari n'imigwi y'abantu itarekuriwe kunywa inzoga nk'abashoferi ngo kuko iyo bagize amasanganya bigorana kubavura bucanandi y'amagara y'abantu na oneramuco iyo umuntu ari karanywa inzoga ngo zitumbera mu bwonko muvuganga Philbert niyo nkuru asanzwe akora ibijyanye no guhimiriza kwikingira asigura ko aricyo gituma abana bakiri bato n'imiyabaga bibujijwe kwanywa inzoga kwera ubwonko bwabo buba buri burakura bigashobora kubwonona asigura ko kuri iyo mvo nyine n'abakenyezi bibungenze atari byiza kunywa inzoga hambavu y'ibyo muganga niyo nkuru arasigura igituma atari byiza kunywa inzoga igihe umuntu ari ku miti iyo bakwandikiye imiti intumbero bafise nuko baba ko uyu muti uza kwica indwara iyo unyoye inzoga inzoga irafise ingene ikwegana cyane na ya miti uri kurafata bigatuma ubushobozi bwa wa muti buca bugabanuka kuko ica ishaka kujya gukorana na za nzoga icyo ni kimwe ica kabiri nuko kubera uwo muti uza gukorana n'iyo nzoga biraheza bigatuma habaho bimwe twita efe segonderi z'umuti zikaba nyinshi kuruta aho zari kugera ni ingaruka zishobora gushika zivuye ku muti uri kurafata amwisha kandi ko bibujijwe gutwara imodoka igihe umuntu yanyoye inzoga nyinshi ngo kuko yagize isanganya bitoroha kumuvura urabona umuntu yanyoye inzoga ikintu gishobora kugorana ni nk'iyo yamaze gushika ku rugero y'aho ubwenge hari igihe babura umutsi ikindi cya kabiri gikunze kuboneka ni uko umwe n'abo bantu bashika kwa muganga bayamiri kubera umuntu yanyoye inzoga kenshi arakarirwa no kugwisari kumuvura bitangwa kugoranira he mu gutora umutsi kugira ngo bamutere ya serumu ikindi nacyo gishobora gushika ni cya gihe bagiye kumutera umuti usanga hacabaho gukorana kwa za nzoga yanywa n'imiti bamuteye bigatuma igikorwa wa muti waruje gukora kitaba nk'uko cyategerezwa kumera kubera yazanze ubwanyu ngo hariho ubufasha bwa mbere bwo gufasha abantu nk'abo rero hariho ubufasha bwa mbere abo bari kunywa bamugirira kugira ngo bya bihimba by'ihemero eh, na wa mutima ntibihagarare hariho ibyo twita masaje ku mutima hamwe umuntu akora ahatumbereye igihimba cy'umutima biratuma icyo gihimba gica gikora gusuma uko cyari kiri ni nk'uko gikabura rero icyo baca bamufasha ni ukumuryamika hari ingene bamuryamika ku buryo ashobora kuguma hema neza hakaba n'uburyo bamutwara kwa muganga mu kumutwara nk'umuntu yagize agisida byanyoye inzoga tumutwara tumucuritse ni ukuvuga umutwe uhengamye amaguru asa n'ayari hejuru ibyo tukabigira kugira ngo nimba yavuye amaraso amaraso asigaranye menshi aje mu bwonko ku bwonko iyo buze amaraso ntiyanywa umuntu aca yitaba imana iyo ubonye ko umuntu abuze impwema nta bundi buryo ufise ukoresha wowe nyine urashobora kumuha impwemu wumva urafunga amazuru ry'umurwayi hama ugaca wugura umunwa w'umurwayi wowe nyine ugaca umuha za mpwemu uhejeje kuzimuha kuzimuhuhiramo urekura rya zuru